Terwyl ons so staan, while we're standing, kom ons ehm um, kom ons bid net saam. So gevra, maak julle oë toe net waar julle is. Just close your eyes en dan gaan ons saam bid. Here Jesus, dankie vir die voorreg om vanaand hier saam te wees. Here, dankie dat ons vanaand opgewonde kan wees oor 'n groep wat voor 'n klomp mense kom bely, maar ek glo in Jesus Christus. Lord, thank you for everyone that's here tonight. Thank you for everyone that's about to participate in this confirmation. Here ons vra dat U teenwoordig sal wees, Here op 'n ander vlak vanaand. Here kom raak ons harte aan, kom raak ons gedagtes aan. Here en gee dat ons hier sal uitstap met 'n opgewondenheid oor die koninkryk. Here kom steek iets in ons aan die brand, Here, dat ons nie sal kan ophou praat oor die koning bo alle konings nie. Lord tonight we want to pray for any negative thoughts, Father, anything that's not from you. And Lord, just take it away. And Holy Spirit, come and move between us. Ons dankie vanaand Jesus vir hierdie geleentheid. Ons dankie dat ons hier saam kan wees. En ons gee vir U alle eer. We give you all the glory and all the honor. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. So dis ook lekker om om vanaand hier by by u te wees en so lekker om almal hier te sien. Ehm um, so welkom aan almal vanaand. Welcome to everybody. Ah, dankie. Ehm um, asse, dankie. Ek dink uh, voor ons begin, kom ons draai net so na mekaar toe. Let's just turn to each other. Ehm um, en dan sê ons net ek is bly jy's hier. Just say welcome to the next one next to you. So vanaand is ook belydenis van geloof. Tonight is our confirmation evening en dis eintlik 'n ongelooflike geleentheid want vanaand gee vir ons die kans en en vir hierdie jong mense die kans om voor 'n klomp mense te kom verklaar, vir 'n klomp mense te kom verkondig, maar ek glo in Jesus Christus. Ek glo in sy woord. Ek wil deel wees van die kerk. Ek wil 'n verskil maak in die wêreld en ek gaan verantwoordelikheid vat ook vir die rondom my. So so everyone who is part of, of the confirmation tonight will come up on the stage a little bit later and they will declare in front of everybody that they believe in Jesus Christ, they believe in His Word, they want to be part of this church and they want to make a difference in the world. So belydenis van geloof is eigenlijk voor ons een wonderlijke geleentheid om 'n getuienis te lewer over dit wat Jesus voor ons betekent. Dis 'n geleentheid om voor die wêreld Jesus Christus te kom verkondig en en dan is dit ook 'n geleentheid om voor die wêreld te kom hierdie hierdie Jesus hierdie hierdie God van ons te kom vier en en eintlik vir die wêreld te kom sê maar ek is nie skaam vir my God nie. Ek is nie skaam vir Jesus Christus nie. Ek is nie skaam om van hom te getuig nie. En vanaand kom julle eintlik en julle kom sê ek getuig van my bekering. Ek kom getuig van my geloof en ek kom getuig van 'n God wat aan die werk is. En op dieselfde tyd is is belydenisaflegging ook 'n antwoord op die doop. So confirmation is also an answer on baptism. So so in die verbondsbelofte wat die Here aan Abraham gegee het, kom staan hy voor Abraham en hy sê vir hom: "Abraham, ek wil hierdie belofte teen jou maak. Ek wil die God van jou nageslag wees. Ek wil jou God wees en jy sal my kind wees." En en by die doop het ons gesê maar ons ons word gedoop in hierdie belofte in. In baptism we say we are baptized into the promise of God that he will be our God and we will be his children. En en nou met belydenis aflegging is dit die volgende stap in hierdie reis waar ons kom antwoord en kom sê maar ons glo in hierdie wat daar gebeur het. Ons glo dat die Here tog hierdie belofte het dat hy tog die pad met ons stap. So so vanaand is nie die einde van die reis nie. Vanaand is net een stap in die reis met Jesus. Vanaand is 'n geleentheid om dan voor ander te sê, maar ek glo in hierdie verbond. Ek glo in hierdie belofte wat Jesus ook teenoor my maak. So so today is a step on our journey with Jesus. Today is a, is a is a chance and opportunity to testify in front of others who we are. So ek wil julle uitnooi om om eintlik vanaand saam met al die jong mense wat belydenis aflê, eintlik saam met hulle vanaand te kom sê maar ek glo ook in Jesus. En en kom ons dink vanaand saam aan die vraag. Kom ons dink vanaand saam aan aan alles wat gesê word en en kom ons getuig dan ook van hierdie Jesus in wie ons glo. So dis dan ook 'n voorreg om om vanaand belydenis aflegging te hê en ek gaan daarom vra dat dat al die klein groepleiers en ook dan die verteenwoordigers van die jeugkommissie wat hier vanaand is, almal vir my opkom na die verhoog toe, ehm um, voordat ons dan voortgaan met die seremonie. So kan almal al die klein groepleiers van hierdie groep spesifiek eh uh, van laas jaar, kan julle asseblief vir my vorentoe kom en dan die verteenwoordigers van die jeugkommissie sê hulle ook vir my vorentoe kan kom, Leon, Kobus, ehm uh, Dirk So these are the group leaders um of this group and in in julle het 'n wonderlike reis saam met elkeen van hierdie kinders gehad. En um en ek dink van die jong mense se kant af, kom ons gee net vir hulle hande klap vir al die opoffering wat hulle ook gemaak het. So hulle gaan vir ons op die op die verhoog bly staan, hier voor bly staan en dan uh, gaan ons die groep oproep 10 10 en um, en dan vir hulle die vrae vra in terme van hulle geloof, in terme van hulle betrokkeheid en dan nadat hulle geantwoord het, gaan ek vra dat julle spesifiek volgens die nommers as julle 1 tot 10 genommer is, dat nommer 1 dan weer eerste afstap en almal begin groet. OK, so as jy iemand 'n drukkie wil gee, as jy welkom gee hulle 'n stywe drukkie. Ja. Net nie te lankie, dan raak dit awkward. <laughs> ja, grap sommer. <laughs> So So tydens beleidenis aflegging getuig ons dan voor God en sy gemeente en en uh, en die goed waar ons getuig is hierdie volgende vier goed. Ons sê ek bely dat die Here Jesus Christus my persoonlike verlosser het en dat ek hom liefhet. Ek bely dat ek glo in die Ou en Nuwe Testament as woord van God en riglyn van my lewe. Ek bely dat ek deel is van die kerk en deur my gawes 'n verskil wil maak in die wêreld en ek aanvaar dat ek en medegelowiges die verantwoordelikheid het om mekaar op die regte pad te hou. So ek gevra dat dat julle as as jong mense ook net vir so 'n oomblik hieroor dink en en julle kan ook saam dink glo ons regtig wat hier in staan glo ons regtig dat Jesus ons verlosser is glo ons regtig dat die Ou en Nuwe Testament die riglyn van ons lewe is wil ons regtig saam met die kerk die pad stap en wil ons saam met medegelowiges ook 'n verskil maak in die wêreld so ek gee vir julle so 2 sekondes en nou dan gaan ek vra Kom ons dink net almal net vir so 2 sekondes oor hierdie vier vrae. Dankie. So ek gaan julle oproep 10 10 en die vraag vanaand is baie eenvoudig. Glo jy in dit wat hierdie vier vrae sê? en kan jy daarvan getuig? So glo jy in hierdie vier vrae en kan jy daarvan getuig? So ek gaan dan vra dat ons een een na vore kom en uh ons begin met die eerste 10 Nelisha Alblas, Kristen Bason, Melanie Bester, Elzaan Botma, Marcel Brandt, Junel Brink, Amy Brooks, Annika Karstens, Mia Kombrink, en Rita Crawford. So ek gaan ook vir julle een een vraag of of julle hierin glo en hiervan kan getuig. En ehm um, onthou die antwoord is ja. <laughs> Nelisha, wat is jou antwoord? Ek glo God sal my beskerm as ek kwesbaar voel. Kristen, wat is jou antwoord? God is lief vir my. Hy is alles en hy sal my nie verlaat nie. Melanie. Ek glo dat Jesus Christus my Vader is. Ek glo dat hy die almagtige is en die skepper is van alles op aarde. Ek glo dat ek sy dogter is en dat ek tot alles in staat is deur hom wat vir my die krag gee. Deur hom sal ek die ewige lewe vind. Elsaan. Ek glo dat Jesus gesterf het vir ons sondes en dat ons die ewige lewe sal hê. Jonel. Ek glo die Here is my herder en ek is tot alles in staat in hom wat my krag gee. Marcel. Ek glo in die drie-enige God. Amy. Hy het my by die naam geroep. Ek is syne. Annika. Ek dink Bouer Bos se woorde som dit perfek op. God is nie net goed wanneer dit goed gaan nie. God is altyd goed. Ek dra daardie woorde elke dag saam met my. Rita. Ek glo in die drie enige God. Ek glo dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Ek glo dat ons sy liefde moet uitstraal aan ander mense. Ek glo dat hy 'n plan het met my lewe. Ek glo dat ek eendag saam met hom in die hemel sal wees. Mia. Ek glo in 'n God wat my nooit sal verlaat nie. simbool van dit wat Jesus vir jou gedoen het. Ons is simbool daarvan dat jy glo dat jy ingeskakel is in hierdie wonderlike familie van God en dat jy kon ja sê vanaand vir dit wat hy vir jou gedoen het en dat hy en dat jy daarop ge, kon reageer het. Daarom Mia kom bring Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Dit is ook 'n spesiale geleentheid om uh, om gedoop te word en en dis ook dan vir my voorreg om in die eerste plek dan ook julle groep te verwelkom as beleidende beleidende lidmate van NG Kerk Stellenberg. Kom ons gee ook vir hulle almal 'n hande klap. Dankie. Dankie. Hulle kan so by 1 begin en as hulle van 1 af dan afloop. Ehm en sommer net anders skit met die wat jy wil as jy iemand 'n drukkie wil gee asseblief doen dit. Jy het ook gehoor dat dat die doop en die belydenisaflegging ook hand aan hand loop. En daarom is dit so voorreg om om ook vanaand vir Mia te kon doop. En dan nou was een van die volgende seuns ook vandag gedoop. Ehm uh, Ruben de Bot en en dis eintlik so 'n wonderlike getuienis om deel te kan word van die verbond, om deel te hê aan dit wat God ook vir ons beloof het. So Ruben, ek wil net van my kant af ook vir jou waar <clears throat> waar sit jy Ruben? Daar's hy. <laughs> Ruben ook net van van my kant af en van ons as gemeente ook baie geluk met vandag se doop. Ja. So die volgende groep om dan afboor te kom, na vorentoe te kom, Ruben de Bot, Shani de Bot, Anandi de Wit, Christeline Dix, Isabelle Geiba, Lisa Marie Geldenhuis, Dennis Hansen, Andrew Hart, Christine Jenes en Adrian Hugo. So julle het ook al die vrae gehoor. So Ruben, wat is jou antwoord? Glo in God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees. Shani, wat is jou antwoord? Ek glo dat God my almagtige pappa is en dat hy my ten alle tye vashou en beskerm, maak nie saak wat die omstandighede nie. Anandi? Ek glo omdat ek alself beleef het dat niks vir God onmoontlik is nie. Ek hou vas aan sy belofte in Jeremia 29 vers 11 en ek weet dat na ek nou sy hand vat, wanneer ek terugkyk oor my lewenspad, ek net een ry voetspore sal sien, nie omdat ek alleen was nie, omdat hy my gedra het. Kristelien Ek glo in God se onvoorwaardelike liefde en genade. Ek glo dat sy woord in die Heilige Gees my sal lei en dat Jesus sy seun vir my sondes aan die kruis gesterf het. Aisha Marie Ek glo dat Jesus my redder is en dat ek geskep is om sy doel vir my lewe te vervolmaak. Ek glo dat hy 'n plan met alles in my lewe het en daarom wil ek my lewe aan hom toewy. Lisemarie. Ek glo die Here is 'n lewensredder. Hy is my held. Dennis. Ek glo die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag en vlieg vlieg met arensvlerke. Andrew. Ek glo dat ek vir 'n goeie doel gemaak is en dat God vir almal 'n spesiale plek in sy hart het. Christen? Ja. Ek glo aan aan sy woord want dit is getrou en waar. Ek glo dat hy die enigste ware God is wat is, was en altyd sal wees. Adrian? Jesus het my lief. Dis dan ook vir my voorreg om dan te verklaar dat jy ook beleidende lidmate van die NG Kerk Stellenberg is. Baie geluk. Kom slap vir hulle aan. gaan dan vra dat die volgende groep na vore sal kom. Janko Jansen van Rensburg. <laughs> Joshua Jenkins, Bianca Kok, Christian Kok, Karla Kotse, Cornel Hendrik Kotse, Donay Kriel, Ulrich Krier, Jade Maas en Rushaim Malan. So julle het ook die vraag gehoor wat gevra is. So dan gaan ek ook vra wat julle antwoorde is. So Janku, wat is jou antwoord? Ek glo dat die Here my herder is, dat hy my beskerm en dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het om my sondes te vergewe. Joshua? Ek glo dat Jesus aan die kruis gesterf het om vir ons sondes te betaal en dat hy na 3 dae opgestaan het. Ek glo dat hy ons verlosser is en dat hy ons deur goeie en donker tye help. Bianca. God is my redder en my vrede kom van hom af. Hy gee vir my hoop en lei my op die regte pad. Christian. Ek glo die Here is my redder. Hy is ons verlosser en neem ons probleme in sy hande. Carla. Ek glo met my hele hart dat 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy dit loop. Ek glo dat God my Vader is en in sy hande is ek altyd veilig. Cornel. Ek glo in Christus se teenwoordigheid. Ek weet ek gaan nooit als verstaan nie, maar ek weet hy is vir my. Donay. I believe that God is love and love conquers all depths of evil. Spread love, spread God. Ulrich. Ek glo dat God vir my sal lei deur die lewe en ek kan altyd vertrou in hom. Ek is dankbaar vir sy genade oor my en my familie. Jade. Ek glo dat God altyd daar is vir my en al my gebede hoor en ek glo dat God die enigste God is. Roshe. God is my herder. Ek kom niks kort nie. God pas my op en lei my deur alle situasies. So julle het ook almal ja geantwoord en is dan ook vir my voorreg om te verklaar dat julle ook beleidende lidmate van NG Kerk Stellenberg is. Sy so, baie geluk julle. Kom slap vir hulle. Yeah. gaan ook dan die volgende groep na vore roep. Stef Maree, Jan Klenel, Jana Nelson, Daniel Nortier, Ineke Nortier, Irene Pretorius, Tian Johan Prim, Andrew Smit, Christie Smit en Karla Marie Smits. So jy het ook die vraag gehoor. So Stef, wat is jou antwoord? Ek glo God is my verlosser en Jesus het vir my sondes gesterf. Jankle? Ek glo in Jesus my redder, verlosser en saligmaker. Hy is my rots en toevlug. Jana? God is my Vader. Hy kyk uit vir my. Hy is my rots en hy los my nooit alleen nie. Daniel? Ek glo dat God my Vader is en met hom is my toekoms beplan. Eneke. God is my hoop en ek glo dat hy my elke uur van elke dag styf vashou en aanmoedig wanneer ek nie meer kan nie. Irene. God is my begin en einde. Hy is die fondament waarop ek my lewe bou. Tian. Die Here het aan die kruis gesterf vir ons en opgestaan om vir ons sondes te betaal. Andrew? Ek glo dat Jesus aan die kruis gesterf het en op die 3de dag weer opgestaan het sodat almal wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Christie? Ek glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde en dat al jou krag van hom kom en deur hom sal jy die ewige lewe ontvang. Carla Marie? Ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees Ek glo in God se oneindige liefde dat Jesus altyd by my is en dat die Heilige Gees deur my werk. So julle het ook almal ja geantwoord en is er dan verke voorreg om te verklaar dat julle beleidende lidmate van NG Kerk Stellenberg is. Baie geluk. Kom ons gee vir hulle 'n applous. Baie geluk. Baie geluk. Dan ons laaste groep vir vanaand. Jan Hendrik Swanepoel, Marnay van Bitselaar, Johan van der Riel, Michael van Rensburg, Nicoline van Rensburg, Janke van Wyk, Bertus Lombard Visser, Andrei Volskenk, Brendan White en Erik Zoog. So jy het ook almal die vraag gehoor. So Jan Hendrik, wat is jou antwoord? Ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het en dat Jesus vir my lief is. My sal beskerm en my hand sal vashou teen enigiets. Maar nou? Ek glo dat God liefde is, dat God my beskermer is, dat daar niks so kragtig soos gebed is nie en ek glo dat God my verlosser is. Johan Ek glo in die Heilige Gees en ek glo dat God ons almal geskape het en dat ons almal eendag vir God sal ontmoet en 'n ewige lewe sal leef sonder enige pyn, siekte of geweld. Michael Ek glo dat die Here aan die kruis gesterwe het en opgestaan het uit die dood om ons sondes te vergewe. Nicoline Ek glo dat God my verlosser is en altyd daar is vir my. Janke Ek glo die Here is my herder, my toevlug en my krag. Sy onvoorwaardelike liefde en genade is genoeg vir my. Bertus. Die Here bring my vreugde waar ek geen het nie. Hy bring my lig waar daar duisternis is. Ek glo vol in my hart, die Here is my skepper en my verlosser. Andre. God is die weg en die waarheid. Prys hom. Brendan. Ek glo dat die Here my redder is en dat hy altyd daar sal wees in my tye van nood. Erik. Jesus is my persoonlike verlosser wat my daagliks leer van hoop, liefde en sy konstante betrokkeheid by die mens. So julle het ook almal ja gesê en is dit daarom ook vir my voorreg om dan te verklaar dat julle ook beleidende lidmate van NG Kerk Stellenberg is. Baie geluk. geluk. Ek wil amper net soos nagmaal vra, is daar iemand wat ons oorgeslaan het? <laughs> Dit lyk dan nie so nie. gaan dan vra dat julle net vir so 'n oomblik bly staan. En ehm uh, terwyl die laastes gaan sit, kom ons steek net almal ons hande uit en dan julle ook as groep. Ehm uh, kom ons sien hulle dan ook van die vooraf. So kom ons steek ons hande na hulle uit en ek gaan vra dat julle ook julle hande na hulle sal uitsteek. Ehm um, and we're just going to bless you tonight. So ek, kom ons steek ons hande na hulle uit en dan seën ons hulle ook vanaand. Father, we just want to bless each and every one who went through this confirmation tonight. Here it is so 'n wonderlike geleentheid. Here, dankie dat U hulle ook kom seën met lewe. Here, dankie dat U hulle kom seën met U Gees. Here, dankie dat U hulle kom seën met U seën. En Here, ons wil net vanaand oor hulle bid, Romeine 8 vers 15. We just want to pray Romans 8 verse 15 over them tonight. En Here, dit sê die Gees wat aan hulle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie nee julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep abba dit beteken vader Here ons seën hulle dan vanaand hiermee Here mag hulle in elke dag van hulle lewe net uitroep na u Here mag hulle weet dat u die abba is dat u die vader is Here ons seën hulle dan vanaand as lidmate Here ons seën hulle Here om al die dae van hulle lewe in u huis te wees. Ons dank U daarvoor Jesus in U naam alleen. Amen. Amen. So, baie dankie. Heren. Baie dankie. Ons ons besef ook ons is uh, vanaand so 'n bietjie gedruk vir tyd. Maar kom ons blaai dan saam. Ons gaan saam lees uit 2 Konings 13 vers 15 tot 19. 2 Kings 13 vers 15 tot 19. So as jy uh, as jy vanaand 'n selfoon het en jy die YouVersion app, dan kan jy daar gaan onder events en onder events op die YouVersion YouVersion app sal jy ook die notas kry en die eh, gedeelte wat ons dan gaan lees. So 2 Konings 13 vers 15 tot 19. En ons tema vanaand is trekkrag, pulling power. En jy gaan sien uh, ook terwyl van ons vriende wat by ons is, gaan ons ook 'n groot deel hiervan uh, in Engels doen. Die slides is ook Engels en Afrikaans. 2 Konings 13 vers 15. Kom ons lees saam. Elisa sê toe vir hom: "Vat jou pyl en boog." Die koning van Israel het dit gedoen en toe sê Elisa vir hom: "Sit jou hand op die boog." En die koning het sy hand op die boog gesit. Elisa het toe sy eie hande om die hande van die koning gesit en gesê: maak die venster aan die ooste kant oop en die koning het dit oopgemaak en Elisa het beveel skiet toe skiet die koning en Elisa sê 'n pyl van die Here se oorwinning 'n pyl van oorwinning oor Aram jy sal Aram verpletterend verslaan in Afek verder sê Elisa vat nou die pyle die koning het hulle gevat en Elisa sê vir hom slaan teen die grond en die koning het 3 maal geslaan en opgehou Die man van God het baie kwaad geword vir die koning en gesê jy moes 5 of 6 keer geslaan het dan sou jy Adam heeltemal verslaan het maar nou sal jy Adam net 3 keer verslaan. En ons lees net tot daar. Ek wil so 'n bietjie vanaand by julle hoor en veral ook van die tieners wat hier is. Wie van julle het ooit so klein plastiek pylenboog gehad? Ja, ja dan lek jy hom so voor en plak hy teen die muur, hè? Jy ooit van daai gehad? dit was amazing. Dit was amazing. Nou nou wie wou wie wou al ooit iemand met 'n pyl en boog skiet? Né? Who's ever wanted to shoot somebody with a bow and arrow? Gryp pretty much almal van ons. Nou ek het altyd imagine as my sussie so ingeloop kom in die vertrek toe ons klein was. Nie vandag nie, net ons klein was. Dan ehm um, en en sy begin my irriteer dat ek gedink maar as ek net 'n pyl en boog het en ek kan hom net so lekker trek en dan kapow Ja. Teen die in die middel van die oë. Ek het dit nooit gedoen nie. Maar you have you ever wanted to shoot somebody? Nou, wat wat wat agter jou rug praat. You've ever wanted to shoot somebody that gossiped about you. Ja. En en dan wil jy nie net 'n gewone boog vat nie. Jy soek iemand wat so bietjie skerp gemaak is. Nou, of as jy op die rugbyveld is en hulle sê maar jou fiksheid is te laag, hardloop nog een keer. Nou, dan wil jy net weet soos kapaal. Ja, nou, gaan weg. <laughs> So <laughs> 'n pylenboog kan 'n mens nog hulle in die moeilikheid kry as jy verkeerd een gebruik. Maar maar in hierdie gedeelte gebruik Elisa, 'n profeet, ook 'n pylenboog, maar hy gebruik dit op 'n ander manier. Now Elisha was one of the biggest prophets in the Bible and here he uses a bow and arrow in another way. Nou nou Elisa het altyd aan mense toe gegaan en gesê die Here sê vir my die volgende. Die Here sê vir my om hierdie vir jou te sê. Maar op hierdie oomblik doen hy iets heeltemal anders. Hy gebruik die pyl en boog om om sy punt te maak en en die rede hoekom hy dit gedoen het was hy wou nie vir die koning sê wat om te doen nie. Hy wou vir hom wys wat om te doen. He wanted to show the king what to do. En en nou as jy vra maar hoekom wou hy hom wys? Why did he want to show him? En dis baie eenvoudig want want partykeer spreek dade is is dade beter as woorde. Actions speak louder than words. En dit is partykeer makliker om net vir iemand te wys wat om te doen as om vir hulle te sê wat om te doen. Nou, dit is partykeer makliker om net iets in hulle hand te sit. Maar dan sê hy verder, 2 Konings 13 vers 16, 2 Kings 13 vers 16. Sê Elisa vir hom, "Sit jou hand op die boog." Die koning het sy hand op die boog gesit en Elisa het sy eie hande op die hande van die koning gesit. Nou, nou kyk wat gebeur het. Elisa sê vir hom, sit jou hand op die boog. En en nou kom die koning nie en sê maar, "Wow, ek moet net eers so 'n bietjie gaan bid nie." Of of weet jy, wag net so 'n bietjie, laat ek net op Instagram vra hoeveel mense hou hiervan nie. Ja, hy het ook nie gaan gesê maar laat ek net eers 'n kerkkommissie bymekaar stel. Ja. Laat ons uitvind of ek dit kan doen nie. Nee nee. Hy het dit gedoen. Hy het aksie geneem. Hy het sy hand op die boog gesit en en partykeer moet ons net goed doen en die Here vertrou dat goed goed sal uitwerk. Sometimes we just need to do something and trust the Lord that it will work out. Nou ek weet nie wie van julle ooit 'n 3-wiel fietsie gehad het nie. Iemand het ooit 'n 3-wiel fietsie gehad? Nou daai lekker kleintjies. Hulle het die hardste geval van almal. <laughs> Jy is so naby aan die grond, maar maar daar's 'n rede hoekom 'n ou weer op hulle geklim het. Nou elke keer as jy val, dan huil jy so 'n bietjie. Nou en en selfs 'n groot ou soos ek, nou soek ek my ma, ek sê mamma, help my. Nou Maar ons rede kom hy elke keer weer terug op die fiets geklim het, want jy het vertrou dat jy eers die hang van dit gaan kry. Jy het vertrou dat dit eers gaan begin werk en en baie keer kom die Here en hy sê maar maar doen hierdie ding net. Vertrou my dat die wiele weer sal draai. Vertrou my dat dinge reg sal uitwerk. Gaan net voort. So die koning sit sy hande op die boog. En Elisa het sy hande op die koning se hande gesit. En dan dan lees ons in 2 Konings 13 vers 17. 2 Kings 13 vers 17. Elisa het gesê: "Maak die venster aan die ooste kant oop." En die koning het dit oopgemaak en Elisa het beveel: "Skiet." Toe skiet die koning en Elisa sê: "’n Pyl van die Here se oorwinning, 'n pyl van oorwinning oor Aram. Jy sal Aram verpletter en verslaan in Afek." Nou, die die pyl was 'n pyl van oorwinning, maar van wie se oorwinning? van die Here se oorwinning. So it is the arrow of God's victory. He was the one who made it possible. He was the power behind the arrow. So so die die oorwinning wat die koning sou kry was nie uit die koning se skiet van die pyl nie. Dit was nie uit die koning se eie krag nie, maar dit was uit God se krag, uit God se leiding. En en dis amper asof die Here daar kom stil staan het en net vir oomblik vir die koning wou sê, maar weet jy wat? jy is nie so magtig soos wat jy dink nie, maar weet jy nog wat? Ek is baie magtig. En soos wat hierdie pyl vlieg, soos wat jy die pyl skiet en hy vlieg, net so. Net so. Gaan jy booor jou vyande kan hardloop. Net soos wat hierdie pyl vlieg, sal jy booor jou vyande vlieg. So, so the Lord is, is coming to the king and he says, See the way this arrow flies over all the things below? In the same way, you will run and you will fly over your enemies. Jy sal hulle vertrap. Jy sal hulle uit die pad uitskop soos 'n ou rugbybal. Nou jy sal die oorwinning kry omdat ek vir jou die krag gee. En dan sê hy verder, 2 Konings 13 vers 18 tot 19. 2 Kings 13 vers 18 to 19. Verder sê Elisa, vat nou die pile Die koning het hulle gevat en Elisa sê vir hom: "Slaan teen die grond." Die koning het 3 maal geslaan en opgehou. En die man van God het baie kwaad geword vir die koning en gesê: "Jy moes 5 of 6 keer geslaan het, dan sê jy Adam heeltemal verslaan het, maar nou sal jy Adam net 3 maal verslaan." Met met ander woorde, koning, jy kon alles gekry het wat jy ooit begeer het. Jy kon alles gekry het, maar jy het te vinnig opgegee. King, you gave up too early. En en is dit nie baie keer so met ons nie? Nou, hoeveel keer het ons nie al te vroeg opgegee nie? How many times have we given up too early? Nou, en dieselfde met ons verhouding met God. Ons ons gee soveel keer net op op Jesus. Even without realizing it we're doing the same thing and we only believe in God when we get goosebumps in a worship service. Ons vergeet so vinnig dat ons met God kan gesels. Ons vergeet so vinnig van ons verhouding met God. En soos wat die week aangaan, as the week progresses, we start to forget about our relationship with Christ because we give up too early. En in Stephen Furtick sê dit so mooi. He says it so beautifully. He says It wasn't a lack of artillery that caused the king his victory. It was because he stopped pushing. Hy het opgehou om die om die pyl in die grond in te druk. Hy het geen meer motivering gehad nie. Hy het niks meer gehad wat hom gedruk het om aan te hou en aan te hou nie. The king had no more motivation. Die gooi, die gee hy tou op. Hy hy hou op om die pyle in die grond in te dryf. En dit kos hom sy grootste oorwinning ooit. The fact that the king stopped pushing cost him his major victory. 'n bietjie by julle hoor en ek ek ek weet van ons is al so 'n bietjie ouer. Maar wie van julle het al ooit wiskunde geleer? Wiskunde. Wie hou van wiskunde? <laughs> so een of twee. Wie het al ooit wiskunde geleer en dan en dan dink jy, "Man, this is amazing. Ek hou hiervan." Hæ? Huh? Okay, baie men. So een of twee. So een of twee. Meeste van ons wat wiskunde leer, gaan dit gewoonlik iets soos volg. Nou, ons begin leer, ons sit voor die boeke en 5 minute later dan sit soos ek kan net nie meer nie. <laughs> en 5 minute na dit is dit net it's the end of the world as we know it. <laughs> en jy kan nie meer aanhou nie. En dan en gewoonlik met wiskunde dan um, ons 15 minute besluit jy that's it, I'm done. Jy sit die boek onder jou kussing, nou jy gaan slaap terwyl jy slaap kry jy 'n droom waar jy in jou pyjama skool toe gaan. Nou en dan eh, dan eers word jy wakker in die oggend en jy's amped, jy sê maar ek het hiervoor gebid. Die Here is saam met my, dit gaan amazing wees. En dan kry jy 9.5%. <laughs> Want jy daarmee jou naam reg gespel. <laughs> Ons gee te vinnig op. We quit too soon. Sê gou vir 'n lang show, moenie opgee nie, don't give up. Say to the one next to you, don't give up. <laughs> nou, net soos in wiskunde, is dit baie keer dieselfde in ons verhouding met God. Partykeer het ons nodig dat iemand net ons so bietjie druk. Partykeer het ons net 'n hupstoot nodig. Partykeer het ons net nodig dat iemand sê maar maar gaan net so bietjie verder, hou net so bietjie aan, doen net so bietjie meer. Partykeer het ons nodig dat iemand net vir ons sê, weet jy wat, maar jy moet vandag Bybel lees of jy moet vandag bid. Sometimes we just need a little push to keep on keeping on being in a relationship with Jesus Christ. Nou ehm um, 'n pyl en boog kan redelik ver skiet. 'n Bow and arrow can also be pushed to shoot. So ek eh, ek gaan vra dat eh uh, my verloofde vir my net die my baie mooi verloofde het <laughs> vir my die pyl en boog sommer boontoe bring. Dankie baie liefde. En eh uh, Ek gaan vandag hierdie pyl en boogie binne skiet. So is daar iemand vir week met mik. <laughs> Dink ek is verkeerd om. So ek nie mis dit nie. Los hy. Is hy reg om? <laughs> So. Hoe hoe skiet mense pyl en boog? Nou. Ek dink nee, ek moenie na julle toe staan nie, dat ek so <laughs> staan. So as as ons nou pyl en boog skiet. Nou kan kan julle my net help dat ons net tot 3 tel. Is reg? En dan dan kan ek hom net skiet en ek gaan sommer skiet daar vir die preekstoel. OK. <laughs> Is reg so? <laughs> Guys, we're going to count to 3 and then we're going to shoot. So hier gaan ons. 1 2 3 Maar dat is nou niet lekker gewerkt. Wacht even. Kom ze weer weer. Ga. Ian, Kijk, gaan eens. One, two, three. <laughs> wat, wat doen nou ik verkeerd? Ik probeer die pijl druk. Wat moet eigenlijk gebeuren? vir 'n pyl om sy doel te vervul. For an arrow to do what it's supposed to do, it cannot be pushed. Hy moet getrek word. Hy moet nader getrek word. Jy het gedink hy gaan regtig trek. <laughs> ja, hy moet getrek word en gespan word. Ons kan hom nie druk nie. Hoekom nie? Want as ons hom druk, gaan die pyl letterlik Ons het nodig om getrek te word. En ehm, en daarom wil ek hê dat ons net vir 'n oomblik stil staan by hierdie gedagte oor trekkrag, pulling power tonight. Want as ons probeer om die lewe uit ons eie krag te doen, as ons onsself die hele tyd druk, gaan ons nooit so ver gaan as wat die potensiaal in Jesus Christus is nie. En intedeel as ons as ons probeer om onsself te druk na 'n volgende plek, as ons probeer om onsself te druk in ons verhouding met Jesus, dan gaan ons so stupid lyk like vir die duiwel en vir die wêreld as wat ek gelyk het om hierdie ding te druk. Ons kan nie uit ons eie krag uit druk nie. We cannot push from our own power. Ons moet getrek word. We need to be pulled. And and if you understand pulling power, you will understand that your motivation, your power to keep on going does not come from yourself, but rather from God. Ons krag begin by God. sien dis dis goed om gemotiveer te word. Dis goed dat iemand vir jou sê maar hou aan in jou verhouding met God. Dis goed dat iemand vir jou sê maar maar weet jy wat jy kan dit doen. Dis goed dat jy gedruk word in jou verhouding met Jesus. En en party mense het nodig om gedruk te word. Sometimes we need to be pushed to worship God. Maar to be pushed to have a relationship with Jesus is good. But if we are pushed in our relationship with Jesus. The arrow of our life, the arrow of our relationship will do that. It'll only go as far as Wednesday. En hoe verder die week aangaan, hoe verder gaan ons van Jesus af begin weggaan. Ons het iets binne in ons nodig. We need something inside of us to make us fly in our relationship with Jesus Christ En en hierdie ding binne in ons is inspiration, inside inspiration, inspirasie. As as iets ons van binne af trek trek as if if something keeps on pulling us from the inside, dan sal ons kan aanhou en aanhou en aanhou in ons verhouding met Jesus en ons sal selfs die krag hê om Jesus te gaan verkondig aan die wêreld. Maar ons het iets nodig om ons te trek van binne af. We need something on the inside. En en as jy vra, hoe werk trekkrag? How does pulling power work? So so God wil ons nader trek. God wil ons nader trek sodat hy ons kan uitskiet soos 'n pyl. Hy wil hê dat ons nader kom sodat ons verder kan gaan. Hy wil hê dat ons in hom sal wees. Nader aan hom getrek sal word sodat hy ons kan empower om 'n verskil te maak ook in die wêreld daar buite. So God staan hier vanaand en hy sê maar ek wil hê jy moet nader aan my kom. Gee daai tree. Sit jou hand op die boog. Doen wat jy moet doen. Lees jou Bybel, bid, praat met die Here, start talking to Jesus. Sodat jy nader aan hom kan kom, want die oomblik as ons nader aan hom beweeg, then he pulls us closer and the more he pulls us the stronger we become until we are ready and stretched out enough to be shot out into the world. Hy wil ons uitskiet in die wêreld om 'n wapen van die lig te wees. En en dit werk eintlik so maklik. Die Here wil ons nader trek. Hy trek ons die hele tyd nader, maar hy gee sy gees vir ons binne in ons. Hy kom hy kom plant iets binne in ons wat ons nader trek aan hom. So so hy wil ons nie druk om te gaan nie. Hy wil heeltyd sê maar kom bietjie nader. As ons bietjie nader gekom het, dan trek hy bietjie verder en bietjie verder totdat ons op die ou end teen sy bors is. So sy gees is binne in ons. En en die oomblik as ons nader aan God wil kom, dan trek hy ons van self nog nader. So so met ander woorde, aantrekkingskrag of of trekkrag werk baie eenvoudig. Hoe meer ons bid, hoe meer wil ons bid. Hoe meer ons Bybel lees, hoe meer wil ons Bybel lees. Hoe meer ons van hom vertel, hoe meer wil ons van hom vertel. In die oomblik as ons besig is met die dinge van God, sal die God van die dinge opdaag en hy sal ons nader aan hom trek totdat ons reg is om uitgeskiet te word. Ons kan nie 'n verskil maak in die wêreld as ons uit ons eie krag uitdruk nie. We cannot make a difference in the world if we push from our own power. But we can if we are pulled closer to God. Mevrou Band, as jy net vir my 'n bietjie agtergrond kan speel. So with pulling power, we're not following Jesus because we feel we have to. Ons volg nie vir Jesus omdat ons voel ons moet nie. We're following Jesus because we want to, omdat ons wil. En hoe meer ons dit doen, hoe meer trek hy ons nader. The more we follow Jesus, the more he works inside of us and the more we are pulled closer to him in order to be released into the world. He pulls us from the inside. He's our motivation. He will keep going. 2 Korintiërs 10 vers 3. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê the following. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Ons gooi nie ons eie pile nie. Ons pile kom van God af. Ons krag kom van God af. Ons motivering kom van God af. Hy is die een wat ons nader trek en hy is die een wat ons uitskiet om gevaarlik te wees vir die bose daar buite. 2 Korintiërs 10 vers 4, 2 Korintiërs 10 vers 4 says the following. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Nou nou sê die oorspronklike weergawe aan die einde die volgende, dit sê die kragtige wapens van God wat vestings kan aftrek. Jy sien daar in die Engels in God for pulling down strongholds. The pulling power comes from God. Die trekkrag van God af. Ons word kragtige wapens wanneer ons nader getrek word aan God. Ons word kragtige pile wat ver kan vlieg in hierdie wêreld as ons tot hom nader en hom toelaat. Ons net 'n bietjie verder te trek en 'n bietjie verder en ons dan uit te skiet. Interessant. Dankie. Ons kan nie aanhou die pyl uit onsself uit te gooi nie. Ons kan nie aanhou om die hele tyd dit te doen nie. Daar niks. Throwing the arrow ourselves, pushing ourselves does not scare anyone and it does not change the world. Maar met so 'n bietjie trekkrag verander alles. With a little bit of pulling power we become a force to be of light to be reckoned with. dan kan ons vir die wêreld gaan vertel van Jesus. Dan kan ons vir die wêreld vertel wat Jesus gedoen het. So kom nader aan Jesus. Move closer to Jesus. Talk to him. Jy lê ken nou elke lees jou Bybel bid elke dag. Read your Bible. Pray every day. Kom persing ons alletjie daar. Lees jou Bybel bid elke dag. Kom nader aan hom laat toe dat hy jou so 'n bietjie dader trek en laat hy jou uitskiet om 'n verskil te maak in die wêreld. Jesus wants to pull you closer. He wants to be your motivation. He wants to be the one that gives you power and he wants you to go out into the world and make a difference. Moenie vanaand hier weggaan en dink ons kan alles doen uit ons eie krag nie. Moenie jouself druk uit jou eie krag nie maar kry die trekkrag van Jesus. Beweeg nader aan hom en laat toe dat hy jou vanaand trek. Dat hy jou sterker maak en uitskiet in die wêreld. Gaan vra waar ons is, kom ons maak dit ons oë toe. En dan gaan ons ook vanaand saam bid. Father, we just thank you tonight. Here ons dankie dat U binne in ons is. Here en ons die heeltyd trek na U toe. Here maar help ons om net daai tree te neem. Here help ons om net nader aan U te kom. Here sodat U ons kan begin nader trek. Here en al hoe meer krag gee, Here dat U ons motivation word. Here dat U ons power word. Here dat ons uitgeskiet kan word in die wêreld soos 'n pyl. 'n Pyl van oorwinning wat vlieg oor die vyand. Here trek ons nader. Trek ons nader aan die bors, Here, sodat ons sterker kan word vir hierdie stryd van die lig. Dankie daarvoor vanaand Jesus. Thank you Jesus that you that you will pull us closer to you so that we can be shot out into the world to make a difference for your kingdom. Father, we just pray that you'll pull each and every one of us closer to you tonight. Father, and use us to be a light in the darkness. Use us to make a difference in the world. Father, and use us to bring your kingdom on earth as it is in heaven. Here ons bid vandag dat ons nader aan U getrek sal word. Here dat U ons daar sal ontmoet. dat ons net soveel meer van U sal wil hê. Want as ons nader aan U getrek word, dan wil ons meer van U. Dan wil ons meer kennis van U hê. Dan wil ons meer van U Gees hê. Ons dankie daarvoor, Jesus. Thank you for pulling us closer to know Jesus. In your name alone. Amen. Laat hom staan dat ons die laaste lied sing. times i Jij ons aarde, Heer, bedankt wat liefde doen. Dat hij ons zijn zin gestuurd heeft om ons zonde sê again thank you to our friends uh, from Jam who was here tonight. Dankie aan al die ouers, aan die vriende wat vanaand hier was, oupas en oumas. Ehm um, dankie Christie vir jou pyleboog. <laughs> en ehm um, gewoonlik aan die einde van so 'n diens seën ons mekaar. So uh, ek gaan vra dat jy jou hande op iemand langs jou skouers sit. Put your hands on somebody next to you's shoulder. And we're going to do an Afrikaans and an English blessing. En dan um, die Afrikaans en die Engels gaan ek vra dat julle agter my aan sê. So repeat after me the following words. We're going to start in Afrikaans and then go straight to English. So sê agter my aan. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou beskerm. Mag hy jou nader trek. En jou genadig wees. Mag hy jou genadig wees mag hy jou gebede verhoor en aan jou vrede gee may the lord bless you may the lord keep you may he pull you closer may he show you grace and may he give you peace Daar's 'n bietjie koffie agter en dan um, ehm, almal wat deel is van die belydenisgroep in die markplein, net so reguit af, is daar ook verversings na die tyd. Blessings vir die week.